FICZIO cae terura realo. Pripensante la tragedion de la germana aviadilo crashita sur la Franza i Alpoi, oni sciocigas ne nur pro la pereo de cent quindec homoi, sed cefe pro la ciam pli certai causoi de la terura aviadila crasho. La penso che frenesa ulo, intense cae decide, fracassis aviadilon ie cros rapido sur monto flanco tiel dispeziginte cent quindec homai vivoin plenigas nin per necredeblezzo cae teruro. Giuste en tia anim stato tute hazarde mispectis la filmon relatos salvajes. Tio estas sovagiai racontui. Temas pri Argentina filmo el 2014, dec quar, colecto de ses mal long daura i filmoi, qui es comuna temo estas per forta vengio. En la unua racconto, quiu estas anca o la prologo de la filmo, du passageroi de avia flugo, malcovras che ili amba uconas viron ien homo pasternat. La knabino estis lia ex-fiancino, dum la viro estis musica criticisto, iu sen indulge lin detruis per rezenso dum musica concurso. Auscultante la conversazion, anca o la aliai passageroi, inclusive de la stevardino, ec rimarcas che ili ciui esta sia maniere ligitai al viro, qui es nomo estas Pasternak. Tiel clare evidentigas che la flugo estas captilo organizita giuste de Pasternak qui unun estas la piloto, cae venge fracassas la aviadilon sur la domo de sia i gepatrui. Inter la passageroi estis ancao la psicologo qui uec curatsis Pasternak por poste forgeti lin, cae diris al li che giuste liai gepatroi cefe culpis pri liai gravai complexoi. Compreneble, mi estis tre surprisita pro la coincido de la reala occasintaggio cun la ficzia filma racconto. Vere, tre stranga coincido. Lau lastai informoi de la mas comunichiloi, oni povas prescau definitive concludi che la germana help piloto Andreas Lubitz intense cae decide fracassis la aviadilon giuste ciel faris Pasternak en la filmo. La psicologia profilo de Lubitz, schisita fare de la eminenta itala psichiatro Emilio Sacchetti, estas malsimila ol tiu gis nun publike evidentigita. Li assertas che Lubitz havis personetson caracterizitan de malitza narcisismo. Por subteni sian teson quiu tute contrauas la mas comunicilan suprajan diagnoson, li firme assertas che en la scienza literaturo ne aperas ec unu caso de murdinto pro el cerpigego angle burnout qui el oni scribas nun en ciu commenta articolo pri la motivo e de la frenesa conduto de la help piloto El cerpigego au el bruligio estas psica sindromo qui utrafas plei ofte homelpa in laboristoin gi aperas pro longe tempa psica emozia chargio, stresso, cae la sequoi estas fisica cae emozia lazigio, cinicezzo, depresio cae au forlasso de la profesio. Mine fidas aldonas la psichiatro la hipoteson de depresio, char cutime murdisto pro depresia stato – murdas sia in caruloi. por savi ilin tio estas por mallebligi al ili ia maniere suferi. Do, cutime, la depressio ne instigas al extrema i contra u fremdulo Mi timas che fine ni havu malbelan surprison. Oni venos alla concludo che la help piloto ne estis malsana subiecto, tio estas trafita per definita mensa patologio. Ni nomas tian homon ne norma psika subjekto. Mi opinias che temas pri situazio de narcisismo malizza cae acrigita fare de personezzo quiu fronte de sia inerealigita iatendoi cae celoi postulis vengion estis tie clar mensa volo puni. Bedaurinde, tia conduto ne estas rilatigebla aliu definita per turbo. Do, tiu frenesa ago de Lubitz estis tute ne antau au antau evitebla. Tre maltranquilliga concludo, ciune? Mi persone pensas che anca la rivalezza spirito – povus influi la frenesan piloton. Ciu li anca uspectis la filmon ca ec desiris imiti Pasternak?